السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى اله وصحبه اجمعين معاشر المسلمين اوصيكم بتقوى الله عز وجل انه قد فاز المتقون قال الله جل وعلا ان للمتقين مفازه ndugu waislamu na kuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna lilmuttaqina mafadha, hakika wacha Mungu watapata sehemu ya kufaulu, nayo ni aljanna. Ndugu zangu Waislamu, leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia kuhusiana na hukumu ya nyimbo au kuimba hukumu lghina hukumu ya kuimba au hukumu ya kusikiliza nyimbo sawa sawa ziwe ni kasida au samai au vyovyote vile Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje kuhusiana na nyimbo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasemaje Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sadatu tabi'in na a'immatu al-madhahib al-arba'a An-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa Al-Imam Malik الإمام الشافعي na alimamu Ahmad bin Hanbal wote wanasemaje kuhusiana na nyimbo yote haya biidhnillahi azza wa jalla tutayaona katika mazungumzo yetu ya sasa maashara almuslimin alghina haram nyimbo ni haramu kuimba ni haramu kama ambavyo imetoa nasu Qur'an kwamba haifai kwa watu kuimba au kusikiliza nyimbo lakini pia as-sahaba na wao wamebainisha na al-aimma Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa minan nas man yashtari lahu alhadith na kuna watu ambao wananunua au wanabadilishana au wanafanya hadithi zenye kuwapumbaza watu miongoni mwa watu kuna watu ambao wananunua au wanauza au wanafanya mambo ambayo ni lahu alhadithi mambo yanayowapumbaza watu liyudhilla an sabilillah ili wapate kuwapoteza watu na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilmin biri ilm wayattakhidhaha huzwa na ili wapate kufanya mzaha na kucheza shere ulaika lahum adhabu muhin hawa watapata adhabu yenye kuzalilisha adhabu yenye kutweza Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya anawaelezea watu ambao wanawapoteza watu wengine kupitia lahu alhadith na Allah akaeleza kwamba hao ambao wanawapoteza wenzao watapata adhabu kali yenye kudhalilisha nini maana ya lahu alhadith ni nini hii lahu alhadith ambayo inasababisha hii adhabu kubwa turudi kwa masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watuelezee lahu hadithi ni ipi turudi kwenye tafsiri ya masahaba wanafunzi wa mtume mtume aliwafundisha lahu hadithi ni kitu gani tumtazame turjumanu Qur'an Abdullah ibn Abbas ambaye aliombewa dua na mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuijua dini na kuijua tafsiri ya Qur'an Abdullah ibn Abbas anasemaje kuhusiana na huu hadith akasema alghina wa ashbahuhu akasema na huu hadith ni nyimbo kuimba na mfano wake Jabir ibn Abdullah as-sahabi al-dalil radiyallahu ta'ala anhumah alipo tafsiri lahu al-hadith akasema ni al-ghina walistimaa lah wa kullu lahwin ni nyimbo na kusikiliza na vile vile kila jambo ambalo linawapumbaza watu Al-Imam Ibn Jariri Tabari rahimahullah baada ya kuwa ametaja ame, hizi riwayati za masahaba akaitaja riwaya ya Abdullah ibn Abbas na riwaya ya Jabir ibn Abdullah na akaitaja riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud kama sayati maana insha Allah akawa ametoa maelezo haya katika tafsiri yake akasema wasawabu min alqauli na kauli iliyokuwa ya sawa katika hizi kauli tulizozitaja fi dhalika katika hili an yuqala ni kusema hivi ana bihi anabihi ma kana Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia aliposema lahu alhadith amekusudia kile ambacho kinakuwa minal hadithi mulhiyan kila ambacho kinakuwa kinawapumbaza watu sawa sawa ni katika maneno au ni katika vitendo kinawapumbaza na kuwacha ndiye Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kuyasikiliza kwamba msisikilize kadha أو أمتم صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى عم بقوله له الحديث وسبب الله سبحانه وتعالى البوليسية أم سما له الحديث أكلفنا لفظي لنينيا كلا كيتو تاني كوكوم بازا أم بجو كتاب فنيا منتو أسيسكيز القرآن أي لكي كتكمم بيهوفيو ولم يخصص بعضا دون بعض ناكو الله سبحانه وتعالى hajahusisha kitu fulani na akaacha kingine bali vitu vyote akawa amevitaja pale fadhalika ala umumihi kwa hivyo lafdhi litabakia katika kwamba linaenea kila kitu kinabaki katika ujumla walahu alhadith hatta yati ma yadullu ala khususihi mpaka ije dalili ambayo itaondoa kwamba ukiimba kasida hasida hii inatoka ukiimba samai inatoka ukiimba hiki ukipiga twali inatoka la vyote vinaingia katika lauhul hadith kama anavyosema alimamu ibn jarir tabari anasema walghinau washirku min dhalika nyimbo na kuimba shiriki pia vyote vinaingia katika lauhul hadith kwa hivyo ayuha alahibba kuimba ni jambo la haramu sawasawa wanaimba mziki wa bongo flavor huo ni haramu zaidi sawasawa wanaimba kasida au kadha yote hivyo ni haramu na hii tutakuja kuliona biidhnillahi alkarim je kuna khilafu wanachuoni wametofautiana kuhusiana na masala ya kuimba kuna wanachuoni ambao wanaona kwamba kuimba ni halali aljawabu la maulama wamekubaliana kwamba kuimba ni haramu na hilo hii ijmaa ameitaja al Ibn Jarir al ni ashafii shafii Ibn Salah ashharazuni ni ashafii na al Ibn al na amesema Abu Tayyib al shafii wote hawa ni aima shafi'ia wamesema kwamba wale wanachuoni ambao wamehalifu haya ni maneno ya Abu Tayyib al-Dabari anasema wale wanachuoni ambao wamehalifu wakadai kwamba inafaa kuimba ni wanachuoni ambao kauli zao katika Uislamu hazizingatiwi ni watu ambao ni matuunun fihim ni watu ambao wamejeruhiwa anasema aswahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na kuimba na kusikiliza nyimbo anasema alghina yumbitu nifaqa fil qalbi kama yumbitu almaa azra nyimbo na kusikiliza nyimbo huku kuimba huku kunazalisha unafiki katika moyo ukiwa unasikiliza mara kwa mara miziki nyimbo mbalimbali basi kuna jambo ambalo linaingia katika moyo wako la unafiki unazalikana kama vile ambavyo maji yanaotesha mmea siku moja mtu fulani akaenda kwa Abdullah ibn Abbas as-sahabiyu dalili baada ya kutokea watu wanaimba wanaimba jimbo za kuwaelekeza watu katika dini, kuwaelekeza watu waswali, watoe sadaka, watoe kadha, zilivyotokea hayakuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam masala kama haya. Sasa walivyotokea watu ambao wanafanya hivyo, mtu mmoja akaenda kwa Abdullah ibn Abbas akaulizwa, nini hukumu ya mambo haya, ahalalun am haramun? Je, kuiba ni halali au ni haramu? Abdullah ibn Abbas akasema, araaita alhaqa walbatil, hivyo unaona haki na batil إذا جاء يوم القيامة وكيد سبيا قيامة فأين يكون الغنى يكوين بكتقوا بند وحقي أو تقوا بند وباطل إيش الجواب ومن يوي جيجيب نفسياكو كما ويكون عبد الله بن عباس وتمامي أنين أكسما يلبوانا مع الباطل كوين بكتقوا بوجنا باطل عبد الله بن عباس أكسما قد أفتيت نفسك هابو شاي جيب نفسياكو kwamba kuimba ni jambo ambalo limesimama katika batili kwa hiyo kuimba ndugu zangu ni haramu katika uislamu hamna kitu kinaitwa kuimba katika uislamu hamna kitu kinaitwa kuimba anasema alimamu abu hanifa النعمان بن thabit rahmatullahi taala تعالى wa ridwanuhu anasema سمع التغني حرام في جميع الأديان kuimba ni haramu katika dini zote amesema imamu ahmad ibn hanbal shaibani rahimahullah alghina yumbitu nifaqa fi qalb kuimba na kusikiliza nyimbo kunazalisha unafiki katika moyo la yujibuni kuimba mimi sikutaki sasa binaan ala hadha alkalam ala kalami laimma tunakuta kwamba kuimba ni haramu sasa kwa mfano, mathalan, mtu akasema kwamba wale wanapokuwa wanaimba wanawahimiza watu kuacha dunia, wanahimiza watu kutoa sadaka, kuwasaidia mayatima maskini, kuacha ubahiri kuacha dhulma, ma ila dhalik. Vipi hilo linaweza kuwa haramu? Tuambia hayo mambo yanakatazwa na kitabu na sunna. Qur'an na sunna ndivyo ambavyo vinakataza mambo haya kwa hiyo tutatumia hadithi tutatumia Qur'ani kuvikataza vitu hivi lakini pia maulama hawa ambao tumewataja si kwamba wale waliokuwa wanaimba waliwaambiwa kwamba jamani mnaoyafanya haya ni haramu kwamba walikuwa wanaimba mi, mi, mi, miziki ya bongo flavor au taarabu hapana hawa walikuwa wanaimba nyimbo za kuambia watu waelekee katika kheri lakini maulama wakawaambia hivi mnavyofanya ni haramu katika uislamu hamna kuimba hivi ndivyo ilivyokuwa si kwamba hukumu iliyotolewa ni watu walikuwa wanasifia wanawake au wanasifia zinaa au liwaki au madai ya kulevya bangi si hivyo ni watu ambao walikuwa wanawaondoa min alfani ila albahi walikuwa wanawahimiza watu waachane na dunia waelekee akhera lakini pamoja na hayo maulama wakasema kwamba ni haram wakatoa hukumu kwamba ni haramu na hayo haya maneno ya kwamba nyimbo zilizokatazwa ilikuwa ni sampuli hii, yani kama vile kasida, anashidi islamia. Haya maelezo ameelezea al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala na al-Imam Ibn al-Jawzi na Abi Tayyib al dabari ash-Shafi'i wakaeleza hayo kwamba mradi wa nyimbo ambazo maulama walizikataza ilikuwa ndo hizi, kwamba zilikuwa zinawaondoa watu wachane na dunia yani mtu anatoa anaimba wimbo anatoa ujumbe katika katika katika nyimbo yake kwamba watu waachane na dunia waelekee akhera watu waswali maulama wakasema hiyo ni haram jayid sasa lau kama hao maulama waliohukumu hizo nyimbo kwamba ni haramu waengeona hizi taarabu wangeona taarabu au mtu amekaa mbele ya wanasiasa au mbele ya maarusi aimba wangesemaje wangeshuhudia hayo wangeshuhudia hayo na maana wangefanya ukali zaidi kuliko vile ambavyo walivyofanya aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين فيه بعض الناس الكرماء في قومهم يفعلون أشياء من المنكرات مثل الغنى ويحتجون بها بالأدلة المزيفة وبأشخاص لا قيمة له la qimata lahum ndugu waislamu kuna baadhi ya watu ambao wanafanya mambo ya munkar kisha baadaye huyaletea dalili na kuyaletea ushahidi ambao ni feki kwamba nimefanya hivi kwa sababu kuna ushahidi kadha na huo ushahidi hiyo dalili aliyoitaja hajaleta maana yake kwa mujibu wa maulama hajaiweka sehemu yake au anastadili kwa watu ambao inawezekana sheria haiwazingatii yani katika matamshi ya kisheria au katika ulimwengu wa maulama hauwazingatii kuna mtu mmoja aliimba katika baadhi ya maeneo watu wakamnasihi kwa kheri ilikuwa akubali nasaha kwa sababu anayekunasihi anakupenda yeye akafanya interview katika baadhi ya kanawati katika baadhi ya channel akaanza kuleta ushahidi ambao ni feki ambao wala haifai kusema bali alikuwa inatakiwa sema nimekosea nimerudi katika haki na yule mwenye kurudi katika haki anakuwa ni mbora na kurudi katika haki ni fadhila kwa hiyo akataja mambo mawili ambayo yanamsababisha yeye kuimba jambo la kwanza anaimba kwa sababu mashehe zake wanaimba sasa hili nini jawabu lake hii ni sababu ya kwanza ametaja sababu mbili sababu ya kwanza anaimba kwa sababu mashehe zake wanaimba tumwangalia alimamu imam Ibn al-Jawzi rahimahullah anasemaje alipokuwa ametaja maneno ya Abu Tayyib al-Tabari ash shafii alipoelezea kuhusiana kwamba nyimbo ni haramu kuimba ni haramu na kwamba haifai kumnasibishia Imamu Shafi'i rahimahullah kwamba anajuzisha kuimba Ibn al-Jawzi akaelezea akasema fa ahlu tadayuni min ulamai shafiia wale walioshika dini kisawasawa katika wanachuoni wanaofuata madhhabu ya Imam Shafi'i yuharimuna alghina wanaharamisha kuimba na nyimbo wa innama rakhasa fi dhalika ba'dhu mutaakhirihim walioliruhusi hilo la kuimba ni baadhi ya wanachuoni wa Kishafi'i waliokuja baadaye man qalla ilmuhu wale ambao elimu zao ni kidogo waghalabahu hawa na wale ambao wanaendana na matamanio hawataki Qur'ani wala Sunna kwa ukimkuta mtu ni mwanachuoni ajinasibisha na madhhabi ya Shafi'i aimba Ibn al-Jawzi anakuambia qalla ilmuhu elimu yake ni kidogo waghalabahu hawa na matamanio yake ndiyo ambayo yanampelekesha hapelekeshwi na kitabu na sunna مسلم وحق لا بد أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أما أنا فتح حق النبي لما تمني وياك يا وين ينجب فاد القرآن والسنة يا لي ألي قدريهم تم صلى الله عليه وسلم شيء فتح ما تمني وياك أو فتح ما شيخ ذاك ثم تزام إمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي ترجوه الإنجية كتك أنت يا إراقي alipotoka Iraqi, wakati anawaambia wanafunzi wake wa maeneo mengine na watu wake, akawaambia nimetoka Iraqi, lakini kuna jambo limezuka. Taraktu fil Iraqi shay'an yuqalu lahu takbir, nimetoka Iraqi, nimeacha jambo limezuka, wanaliita takbir, ni nyimbo watu wanaimba. Ahdathahu zanadiqa waliozusha kuimba ni mazindiki akawita zanadika hakusema ni maulama alisema ni zanadika imamu shafi'i yasudduna bihi ani qur'an wanawazuia watu kwa nyimbo zao kuisikiliza Qur'an hii ndiyo kawaida ya watu ambao unawaona kweli ni wanachuoni lakini waimba ibn al-jawzi anasema qalla ilmuhum wa ghalabahum hawao hawa elimu zao ni kidogo lakini wanafuata matamanio yao lakini Imamu Shafii amewaita kwamba wao ni zanadika wao ni mazindiki wasuila limamu Malik rahimahullah Imamu maliki akaulizwa kwamba hapa Madina Madina huko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu wanaimba hao watu mnawachukuliaje akauliza imamu maliki amma yatarakhasu bihi ahlul Madina min alghina kuhusiana na watu wanaoimba wako kwenye mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyinyi maimamu mnawachukuliaje au wewe Imam Malik unawachukuliaje Imam Malik rahimahullahu ta'ala akasema inma yafaluhu indana alfusaq watu wanaoyafanya mambo haya ya kuimba ni watu waovu ni fasaka ni watu ambao ni waovu kwa hiyo ayu walahibba kupitia maneno ya wanachuoni watu wanaoimba hata kama akionekana kimwonekano kama ni shekhe au ni kadha maulama wetu maaima wamewaita kama ni zanadika kwamba kadla ilmuhum kwamba ghalabahum hawahum ni watu ambao elimu zao ni chache na wanafuata matamanio yao na hapa Imam Malik amesema kwamba ni fusakh hii ni swali la kwanza tumelijibu swali la pili alipoulizwa alijibu alitoa sababu mbili akasema mimi naimba kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama ametuamrisha tuiimbe Qur'ani yani ukiwa unaisoma Qur'ani uiimbe atagani bil Qur'an akatoa dalili laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an hayuko pamoja na sisi yule ambaye haitaghanni Qur'an hii piga mstari hapa kwenye man lam yataghanna bil Qur'an yule ambaye hataghanni Qur'an nini maana yake je maana yake ni kama alivyosema yeye kwamba tunaimba nini maana yake maana yake tukue maneno ya al-Imam al-Mawardi ash-Shafi'i rahimahullah kwenye al-Hawi kabir lakini pia al-Hafidh an-Nawawi ameelezea kwenye sharh Muslim na al-Imam al-Khattabi ameelezea haya maneno kwenye Maalimu Sunan na wengineo katika aima kuelezea hadithi hii je tafsiri yao maana yake tuimbe Almawaidi akasema katika hii hadithi kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza akasema man lam man lam yastaghni bilquran, hii ndio tafsiri ya kwanza man lam yastaghni bilquran. Kwa hiyo Mtume alisema aliposema hayuko pamoja na sisi yule ambaye hay, la yataghanna bilquran, kwamba haighani Qur'an, yani maana yake hatosheki na Qur'ani muislamu inabidi tushike na Qur'ani katika mambo yako yote katika maisha yako yote tushike na Qur'ani na zile muktadhayat za Qur'ani tushike nazo ukitaka raha sikiliza Qur'ani au soma Qur'ani kwa hiyo yule ambaye hatosheki na Qur'ani hayuko pamoja na sisi tafsiri hii ya kwanza ameitamka al-Imam al-Asma'i na akawa ameichukua Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala na Sufyan ibn Uyayna tafsiri ya pili laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an hayuko pamoja na sisi yule ambaye haighani Qur'an tafsiri ya pili maana yake ni tahsinu sauti inda qira'ati al-Qur'an duna alhani nukuisoma Qur'ani kwa sauti nzuri bila kuleta vina vya nyimbo wala miziki kuisoma Qur'ani kwa sauti nzuri bila kuleta vina vya nyimbo wala nini wala miziki ndivyo unavyotakiwa kuisoma Qur'ani sasa yeye anatuambia kwamba anaimba kwa sababu tumeambiwa kwamba tuiimbe Qur'ani anataka tupoteze katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala nasalullah salamata wal afia ndugu zangu waislamu jueni sehemu za kuchukua dini kuweni na thabati msiwasikilize mashehe katika ile hali kama vile mtu anatafuta kiburudisho kuna watu wanapenda mashehe akisikiliza acheke afurahi la tafuteni dini yenu kila siku ingize faida katika dini yako kupitia maelezo ya ahlul ilmi waliotangulia wao wanaita mambo mapya katika dini Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja atamja thabati kila mmoja ataulizwa peke yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaleta dalili wanaziweka sehemu si yake na sisi tumetafuta tafsiri za maulama katika hii hadithi wametuonyesha kwamba tafsiri aliyoitaja yeye hadha alkarim fi qaumi kwamba iko kinyume na tafsiri ambayo wameileta wanachuoni waliotangulia ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwamba tuwaulize wao katika masuala ya dini اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ونسألك كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر